Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini kiriman dari Suryati, Kampung Baru, Dander. Kedadian iki kira-kira tahun 1986 ing desaku kang dekar karo alas. Apa meneh wektu kuwi durung ana listrik. Ana mung dilah ublik. Saben ana wong cangkruk sing dibuka mung babakan memedi. Pancen Wektu kuwi desaku digegerake kabar yen saben dina malam Selasa wagi ana pendhusa mlaku dhewe. Aku karo Mbah Sardi, Lek Parman, Kang Sudir, Awan Kuyugo melu jagongan lan ngrembug perkara kuwi. Apa ya tenan to? Disone dhewe iki dihubungi pendhusa saben malam Selasa wage. Jare wong-wong kae ya ngono, Kang. Wong Lek Karmin ya cerita dhewe wonge roh kok. Lah apa kowe iki arep mbuktekke to, Le? Yo, Mbah, aku kok penasaran, Mbah. <laughs> ora gampang lho le iso meruhi barang ngono kuwi kudune ya nglakoni tirakat dhisik le lah tirakate sing piye mbah <laughs> ah sadurunge kudu poso ngebleng lan pati geni to le iya mbah aku sanggup yen ngono kepeneran sosok iki lak ya sloso wagi to Mula sisuk kue-kue kabeh iki ayo melu simbah ritual poso ngebleng lan pati geni ya. Wong papat iku rembukan mateng arep nglakoni tirakat supaya bisa merui lan buktekake kedadian sing gegerake desa. Sakwise ritual dilakoni, tumapak ing dina Senin pon, wong papat iku jagongan meneh. Sakwise kowe-kowe kabeh nglakoni tirakat apa ya wis siap engko bengi melekan karo simbale. Mergo engko bengi lak ya malam sosowage to. Siap, Mbah. Ya wis, siapno obor saka papah kates, terus sapu gerang karo kembang kenongo ya, Le. lumahku ora krasa srengenge wis lumebu wayah sore. Mega abang sumirat ing sisih kulon. Kahanan desa sepi tintrim. Lawang-lawang wis padha ditutup. Dilah uble ing jero omah wis padha mati. Enenge mungku meluke diang ing kandang. Bulan jumedoling sisih wetan bunder seser menawa wengiku wanci purnomo. Mendung gaweng tipis barengi lumaku ning rembulan. Wong papat iku mlaku ngitri desa lan teko papan panggonan sing jere-jere wong-wong kuwi diliwati pendusa. Wong papat iku ngendhekake lakune. Amin kae lak dekne roh ning kene iki nggone pendusa yaiku ing ngarepe omahe Pak Jono to Le. Mula ayu ning kene wae ngawat-ngawati bakal ana kedadian apa mengko. Mama, cetok ku merinding dah. Aku wedi, Mbah. Dil sudir. Ngono wingi kok ngajak-ajak, kok malas saiki kaya bocah cilik ae. Rembulan rumahku teko ing during sirah pener yen dirasa wis manjing tengahing wengi kahanan tansaya tintring sepi ora ana sumlimere wong-wong kampung padanging dalan lurung kang kiwa tengne akeh wit-witan iku merga oleh sinare rembulan remeng-remeng Suara-suara ketwan wengi nambahin diri sewengiku Langat dekake wulu jitok Le, kembangnya mau Gawan Rene loh tak sawurake ning lurung kene, sapu gerange bareng kene lho. Kandane Mbah Sardi mengkono karo nampani kembang sing diwenehake Parman lan disawur-sawurake ing papan lurung kuwi. Let ora sepiro suwe krungu swara tangis sing bayi pinjer teko jero omahe Pak Jono. Bayi sing lagi wae dilairake dening anake Pak Jono. Bentar lagi juga selesai, eh, tunggu dulu. 我拉所谓单身白鬼。 meneng ditambah swara gedebuking teko kandanging Pak Jono. Rupane sapine Pak Jono padha polah mergo dicokoti jengklong. Wong papat kang sirp tanpa omong tansah waspada dikagetake swara kemrosak ing pinggir dalan teka wit jarak jitun ing kebaing pinggir lorong ditambah mambu gondo wangine kembang kang disawurake Mbah Sardi swasana tambah agawe giri sing wengi kuwi eh sing waspada le ayo sawangen kae teka wetan kae teko grumbul kae lho ana apa kae le saya suwe saya cetha kaya pedhot-pedhoto jantungku ndredeg ra karo-karuan. Jebule rombongane wong ngeterno mayit pendusa kang ditutupi kain putih dipikul wong papat. Sajake kaboten awit mlakune alon-alon. Gegambaran kuwi jelas mergo sak rombongan wong-wong iku nggawa lampu gaspon. Teko ing ngarepku pendosa kuwi mandeg tansaya angles awakku weruh jelas banget wong-wong kang mikul pendosa kuwi. Mbah Sardi komat kamit kaya wong-wong gaib iku pingin Jaluk pitulungan merga kaboten. Salah sijining pengiring mayit nyedhak Mbah Sardi ngelandang sarungi. Aku lek sudire Kang Parman sing ngerteni kedadian kuwi ora bisa piye-piye. Kaya-kaya awak iki ora duwe daya. Mbah Sardi ketoke brontak, tapi wong gedhe kuwi tetep ngelandang sarungi Mbah Sardi. Mbah Sardi kualahan sapu gerang sing ning tangan kiwa Mbah Sardi disebetake. Mak biar kaya-kaya eneng kilat sawise sapu gerang kuwi gepok awake wong gedhe mau. Jab ilang sak nalika penduso sak pengiringe. Wis le, nang ayo bali le, nang ayo. Tanpa kakian cangkem aku le sudiran Kang Parman nuruti jeneng Mbah Sardi. Esoke Mbah Sarti tak takoni janjane Oppo mau bengi. Ngene lho memedi mau bengi kuwi njaluk aku supaya ngiwangi gotong mayit tapi aku moh terus tak sebet sapu gerang le Nah, umpama gelem ngono piye mbah ya mesti wae aku bakal melu bangsa gaib kuwi to le jasadku bakal mati ning rohku ora mati mung melu bangsa gaib kuwi mang le Lah kok sajake sing mikul kaboten kuwi genahe piye to mbah kuwi ngene lho Le minangka weweh tulodo marang kowe aku iki nek sapa wonge sesandingan karo bangsa jin ateges kuwi wis musrik dosane gedhe le nganti kaboten gone nyangga le aku dadi ngerti apa kang dadi kandhane Mbah Sardi Sak bubari kedadian wengi kuwi desaku ing kampung baru aman saka panggoda bangsa lelembut kuwi semene ceritaku. Anda bersama tim Cimat.